mwabyumvise n'umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije uno kuri mikoro kumwe na Evariste nziko banyanka asane irambona ari muhinga bw'ibyuma nk'uko rero muje kubyumva n'umwanya wuko uh, abatandukanye mu ntara zitandukanye mugira icyo mushikirije ku makuru amwamwe yaba ashitse ku nyota tudatebye rero reka tubabwire amwamwe twashimye kugaruka ko bamwe mu banywanyi b'amabanki hamwe n'amashyirahamwe yo na akorera ku butaka bw'u Burundi barashima ko bakigwa neza iyo baje kubika cyangwa kubikura ubutunzi bwabo nubwo rero biri uko baranegura ko hari igihe bamara umwanya muremure batarakigwa kubera abakozi bake bamwe mu barongoye ayo mabanki batashimye kuvugira kuri mikoro zacu bakavuga ko naho igisata bakoreramwo kiri ko kiratera imbere bafise ingorane y'umuhora wa internet ufise umuvuduko muke baba rero ababika canke babikura amafaranga yabo eka n'abarongoye ayo mashami y'amabanki kugurana na bagasaba leta kuraba ingene uwo muvuduko wa internet woza wihuta gutanga amasoko ku bantu bamwe bamwe ni bimwe mu bituma intwari ibereye idatsimbatara mu Burundi Gabriel Rusira arongoye Olocom akabona ko ibyo gutanga amasoko biciye mu mahiganwa kugira abikore ababishoboye byotuma rero ubutunzi bw'igihugu bwiyongera akaba yivuze mu kiganiro yahaye ku munsi wa mbere w'ino turiko turasozera abanyororo nabo barenga ijana bo mu ibohero rikuru rya bubanza mu ntara ya bubanza baranduye kiza c'ingwara ya covid mu ndwi iheze abajejwe amagara abantu muri iyo ntara bakaba baseguye ko abagwayi bavuwe muganga Joel Bigirimana arongoye intara y'ubuvuzi bubanza agasaba abanyagihugu bose rero kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku niko kamurero ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida batera kama barundi bose kubananya bakurikiza amabwirizwa y'isuku mu kwikingira icyo kiza cha covid kigenda kigaruka mu magara y'ibitungwa naho ngurube zimaze iminsi zipfa zihitanywe n'indwara itaramenyekana ku mitumba ya buhebyi na bugorora muri komine bwambarangwe y'intara ya kirundo mu rugo rw'umworozi akongera akaba n'umugwizambuto ngo hamaze gupfa ingurube zirenga mirongo ibiri nk'uko vyemezwa n'ubujejwe amagara y'ibitungwa ariko nyine gupfisha izo nguru bakemeza ko zimaze kugera ku ijana na cumi na zitanu umushikiranganji mu byo ajejwe harimo ubworozi santos niragira mu nama yagirishije ku munsi wa gatatu mu kirundo akaba yasabye abahinga mu bushikiranganji kwishyikira ngaho mu kirundo na cyane cyane kuri iyo mitumba iri muri komine bwambarangwe kugira ngo bashobore kumenya iyo ndwara iyo ari yo insinga zidakingiye za regidezo ziribonekeza mu binogo bitandukanye biri mu makartiye atandukanye ari mu zone ngagara nka kartiye ya gatatu n'iyindwi abahakorera imirimo itandukanye bakavuga ko izo nsinga haciye umwaka urenga ziri uko bafise amakenga ko zishobora gukwega amasanganya ku bantu n'ibintu abanyagihugu bagasaba ishyirahamwe regidezo gutorera umuti iyo ngorane amazi atararenye inkombe naho barundi cyane cyane ngo barafise impano zishobora guteza imbere imico ndangakaranga y'uburundi bivugwa na dorine rurashitse umuyobozi mukuru w'igisata ndangakaranga gifise icicari i buruseli mu birigi ni nyuma y'uruganda rw'iminsi ibiri rwo hamwe ingene ibisata ndangakaranga byifashe mu bihugu bya Afrika n'uburundi burimwo dorine rurashitse agasaba urwaruka rw'uburundi leta hamwe n'abikorera utwabo gushira inguvu hamwe kugira igisata c'imico ndangakaranga mu burundi kigume gitera imbere umushikiranganji w'indero aragiriza ubutungane mu ntara ya rumunge kuba utitwaye neza mu manza zimwe zimwe z'abigisha bagirizwa gushurashuza abo bari bagejwe eh, ku kurera abana bigisha ibyo bigatuma rero n'abigisha bajejwe bejejwe nako baca basubizwa ubwo nyine mu buzi Professor François habyarimana umushyiranganje w'indero yabivugiye mu rugendo yagize muri iyo ntara agasaba ko babanza kwihweza ko atabiturire byo byaratanzwe muri iryo rekugwa ni mu gihe hari umwigisha amaze igihe yarejejwe n'ubutungane mu rumonge agisaba gusubizwa mu kazi ndabibutse yuko rero abashaka kugira icyo bashikirije batwakura kuri za nimero nyine irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda na gatatu irindwi na gatanu amajyana icyenda na gatatu mu gihe cy'ijana mirongo itatu na gatatu ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri umunyanyi ku murongo umunyanyi wa mbere ku murongo haro wiriwe barete mahoro neza mahoro amahoro ni feridina ni feridina nakumvise mu gisagara cya bujumbura yego cyane rwose turaduka <laughs> oya ndimije gusimbirayo ah, muri mugongo manga komine guyibaga nako niko bayise eh <laughs> uzogiye kurangura inka <laughs> oya ngiye kuramukanya eh. ndangiye mu muryango kabisa eh, muri komine ego Ferdinand ashaka gushikiriza iki oh ngira mpere ku byo kubikorane cy'umugambwe uri ku butegetsi mhm ari uramutse igihugu kandi imyaka nuvuga yuko itariki yaba mike kubera umwana yabutse bagiye ku butegetsi ubunya ageze mu bigero yego rero nuvuga ati ku by'umunyamabanga w'umugambwe yavuze reveriyani ndikuye nyakubahwa buriya <clears throat> yavuze ati indongozi nziza niyicisha kuko imbere abanyagihugu hamika batunganiriza mhm. jewe nanjye ngira ndamusabe babagerageze kubera buriya umugambi utwara igihugu mhm. iyo usize ibintu mu buryo neza yego uri kutuma yuko atakintu cy'injyane kizahatana intambara zizohaba mu gihugu ahubwo bazoca babandanya mu gihugu nubwo ari kubavuga ati ari igihugu cy'amatan'ubuki koko mhm, mhm. barabe abo onye usanga bapfunzwe barenganwa bazira iza politike aba bahunze bazira iza politike bose babahungure kanatsinda twese turi bene burundi nta muntu n'umwe atari kubera mu gihugu cy'u burundi ariwe yavukiye n'utavukiye araba mhm. rero nkaca numva mu by'umushikiranganji eh, w'indero yavugiye mu rumonge mhm. avuga yuko ubutungane hari aho usanga bisika ugasanga oh, ku bantu bagirizwa kugobizo baragiye mhm. ndabivuge muvuga uko nyene oh, rero akavuga ati usanga habamo ibituriye wewe kabukiranganira mushimira arahagurutse yuko harimo amakosa rero buriya icyo novuga burya sinovuga ngo mutungane hose ngo baragwaye hose haragwaye oya si hose vrema ni bamwe bamwe ni hamwe hamwe ego je sinkunda kuvugira mu gwisi ntuze nya ego jewe nkunda kudomurutoka ahantu haba hari iyo ndwara nyene nibyo vyiza Eh, umuntu agwaye kwino ntiyovuga ngo agwaye no mu mutwe kandi ari kwino gusa n'ubuguma ruboneka rero nicyo gituma rero nabo bakwiye kugerageza abo bose bakikubita agasi kumwe nyine ishobora rero kuvuga ati nje kurira imbere y'abanyagihugu turawutungane urananira mu butungane hari indwara bayikosore umujyambwa umwe yitukishe natukishe abo mu butungane bose afatwe ahanwe mm. arabusanga evariste burya ugasanga abanyagihugu bapfungwa ugasanga agiye mu mpimba arejejwe ugasanga amaze y'igihe kinini atararekugwa mhm. ugasanga ahejeje umunyororo ntararekugwa mhm. ari byo byibyo usanga umukozi wa leta usanga ariko kugira ngo bagire Ferdina mu gisagara cya bujumbura ariko ashima agera icyo ashikirije rero ku bategetsi bari barafata ingingo mu bisata bitandukanye ikiganiro nigira icyo ushikirije ubundi munyuranye ku murongo wa Alo? Alo? Alo? Ubundi munyuranye ku murongo alo? Muri bande? Muri bande mutwa? Aha, Innocent? muri komine y'Isare. Eh, Innocent mwisare mu rushubi mu kibuye. Nagomba sikiriza shimviro. Nagomba sikiriza kwa ibyo bavuze by'intuzo by'uwo mushikiranganje. Aha. w'ubutungane umuyobozi w'intuzo yayamirije kuri bajya bigisha ni umushikiranganji w'indero ni umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kuri bajya bigisha barekuwe babageza ko bakubaguye abanyeshuri babafashe ku ngufu yoba riba n'iki nagiye nshikiriza nyene cy'abantu cy'abagwiza tunga bafise nk'imitahe ukuntu leta yoboroheza bakatakunda barangura ibintu hanze kugira ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi kugira kabe ko bwohera bw'inzara mhm. tugushimire innocent tugushimire ku cimviro cyawe ku cyo kintu ushikirije duyerekana ko turaba tagisa amatagisi maremare ikaraba ahandi yoyo turayakuwe hmm. tugushimire nk'ubu ufite nk'umutayi miliyoni nka mirongo irindwi akamureka atakirahura akazana ibidandazwa byiwe akiriwe baramubuguza ko baramutoza nk'amakuru ya obiye mhm. kuduha kurusha nko ku miliyoni mirongo itatu akaza hanze kwemera utanyibiriye mhm. eh, nibyo nashaka gusaba leta ababijejwe kugira babikorere mhm. ino saha muri komini sare inosa muri komini eh, reka tugushimire kuri ako kamuteye leta ngira ngo abategetsi bariko baravyumva eh, ejo ejo aho bukera barabikorera ko murakoze cyane isaha zibiri n'iminota cumi n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro undi munywanyi ku murongo alo agatelefoni kamukundi alo wiyaro ufite nagarutse ntiragire ngo abuse byanshike ngo batoye muri antunga utuye duke twari tuhagiye ego kuri sigisi nabo badanye kuzindi babararondera ntacu hanyuma rero nariko ndavuga ati buriya buriya oh, anye ikibazo cyo mu butungane nuko bukwiye kwigenga koko ntihagire bamusanga avuga ati uyu muntu yazanwe na na n'umutegetsi kanaka wa komiseri kanaka yamusize ngaho aragiye sinshobora kumurekura uca mfatwa mm. mu mategeko buriya umuntu apfungishije umuntu niyo bapfuye ikintu mhm. hagaca ikiringo cy'indwi mhm. ataraza umuntu akarenguka wa muntu ntazi mhm. mu mategeko bategereza guca bamurekura kubera ntashobora kuzana umuntu bushyire ngaho ubonye we wari ari mu munyororo nawe ugasanga nawe arimo arigenga wa muntu ariko yicirwa n'inzara mu munyororo kandi ugasanga ari ibintu bya bintu byo gushyira umuntu ku wa gatanu ngo ngo adusamba ku wa mbere ngo niho ngo ngo ndamuhanye ibyo byose babirabe jena narabonye nko kuwa gatanu nkuko nabonye ibyo bikunda gukoreka kenshi bari ko barabibandanya mhm. hariho amazu ashobora kugenda kurusha buto mhm. buto agasambisha abanyoro bajya mu bushubutu ku gipolisi ku mhm. mazone aho hari kenshi uko ashobora arabarekuye ati mwe nimugende nimugende nimugende ibyo bintu dukunda kuzuza abantu mu ntuzenye bwa mbere babuduzeyo baba bagiye gukosoma leta sibyo ya mashyirahamwe afasha abanyoro nayo aba ariko arananirwa ugasanga ni dosiye njye na rigeze ntuze ebarite gatoya hari muranze mhm. icyo gihe hakora ku muntu bavuga ngo wibaza uwayiraye ko mhm. <laughs> hakora ku muntu avuye imwara mhm. bamwagize ikiguru cy'ingurube acakoroka arikondane imyaka mirongo itatu <laughs> komisiyo y'umukuru w'igihugu yakibaho itanze guhika umuntu arekugwa ati natahe ati mm. kandi akamara amazi mm. nakamara amazi ati umuntu yoshobora no kuza kumuri muntu kangahe gatanu akaba yiciye akayimusubiza muko bace bazana bajyanike ngaho mm. ibyo rero byo mm-hmm. kuvuga ngo ugasanga abantu bari kubapfa ibintu ugasanga baradendereje rero aribyo by'ibyo minisitiri yavuze w'indero ugasa hariho ntihabe haba amatohoza yimbitse basanze icyaha umuntu acagirizwa ahanwe hari n'ubundi usanga bapfa ibintu ugacagira ati genda mudereze uwo muntu yuko yafashe ku ngufu y'umwana yagize ikindi kugira ngo turabe ko yuda kubara agahezemo mugabo mhm. inyuma hari ibindi byinyegeje inyuma mhm. nawe yamugendereje nawe ahanwe agende yumviriza mhm. hano icyo nosozorera ko naco icyo nosozorera ko naco ni ikici turi muri EAC uh, yego turi mu bihugu bya mbere kwanza muri muga mu bihugu bya Afrika nibaza ko twese bose badakenya ibifungwa nk'uko hamwe hamwe babikenye nibakure ko nk'uko byabaye muri bibiri na cumi n'indwi hama zinjire mugabo natwe rero baca umugani wa kimwana kazi imvura ihise haro mm, namwe mukura amaboko mu mpuzo bagerageza abagoronome bashike ku e, kivi iyo batanga umwavu wa fome bawutange batawutanze nabo bavuge bati hugurugwe abandi nabo babwizatunga baze kurondera iyo soko ry'umwavu kugira ngo aba mashyirahamwe menshi mhm. ntiribe rimwe nibyo mhm. kugira ngo babiki burya bavuga ngo ubwiza bw'inka ni uko bimwe mhm. Eh, umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi eh, mu ngendaga z'iminsi agira mu gihugu hagati yaremeye abarimyi y'uko hariho abaguzi atunga bariko eh, baragerageza kwinjiza ifumbire ndabishima cyane ko ari kashika ku kivi ntihabe kunanirwa hatera indwara y'ibitungwa imana ngo nta muti uhari mugabo ndibuka igihe kiri aho mugwiza atunga ari aho w'inzira z'igihanga yagiye wenyine asaba rushayizanira umuti akandi arabura ibitungwa byiwe cyo wumva umuntu asunze ababijejwe akabatanga akagenda barabe ibintu bibe hakiri kare nta kibazo birema mhm. hama ikindi nacyo kijya navuze ati kubuye yuko abantu bahunze abapfungwiza bapfungurwa biba biri birinda injyane hari indirimbo yo ivuga ngo twirinde gusubira mu ngwano imigambwe ntidutandukanye amoko ntadutandukanye ahubwo muje kwinjiriramo mhm. murakoze ego sawa sawa sawa tugushimire Ferdinand kuri izo nterano utanze mu kiganiro gira ucushikirije Ansel Mirambo na mwebwe ivyuma nyeretse kwa rundi munywanyi ku murongo alo alo alo saha zibiri n'iminota cumi n'indwi muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije uwundi munywanyi ku murongo alo alo ni amahoro muri bande mutwakuye muri he ndi bukuru yoranda muri komine hmm, isare bukuru yoranda muri komine isare n'umunsi mu isare muri ko muratwumviriza mumaze ubaye wa kabiri yakuye duga ku ijambo alo gira cyo ushikirije nicyo kiganiro kiriko kirasamirana aha kirashikirije yego ira nuko cyanagira mvuga ati ababigeje nazo mu bushobozi bararaba yego kandi bazabararaba n'ibitabo by'amategeko bazabarabisomera abafungwa kuko ku makosa umuntu ashobora gukora hariho ukuntu ibitabo by'amategeko cyangwa n'uburengo ntibabidusomera neza bakabidusomera kuko umuntu akoze ikosa agire ikimuhanura kandi agire ikimugera mu mutima wiwe bategeka abategeko baradusomera ibitabo by'amategeko hmm. niho niho n'ibyaha mu burundi byogabanuka kandi ibitabo by'amategeko babisoma ni ukuri imana ni ukuri imana yabakora kandi ugasanga abantu barisubiye hmm. yego jya n'ibyo mbona kandi nicyo cyofasha mu burundi ntibabigisomere kandi ababigejeje baturage nabo ko bakijyaho bakora neza hmm. yego mbese bakadukira hmm. murakoze cyane yoranda uh, mwisare ikiganiro ntigire icyo ushikirije mugoroba mwiza wundi munyuranye ku murongo wa lo halo mutwakwiye mhm, muri hehe mwitwa abandi imigobe niyo nzima niyo nzima muri mu kigobe ego byerekeye akazi ka sugumwe ko mu bugenzi ibasi mubona gisagwa eh mu bugenzi muti rero bimeze gute mu bugenzi ndana sarasubira kero uwo Mm, bari ko barubaka utuzu twa babasabye ko bubaka utuzu twa inyama ntizisubire kudandazwa eh, mm. nibaza ko ibyo ari ibihuha reka turaheza tubitohoze twumve neza ko ari byo eh, mm, murakoze cyane alo alo ndabumva neza ubwo hmm. rero kubona mushima ko eh, isuku rikorerwa rukigwa mu buyenzi ikiganiro n'igira icyo ushikirije ubundi munyuranye ku murongo alo alo munyonya agatelefone ntikamukundiye isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri n'umwe ikiganiro mwacumvise n'igira icucikirije buhanga bw'ibyuma bambwiye ko hari umunyonyi ari ku murongo alo alo alo mwigize kure akaradiyo kanyu saa zibiri n'iminota mirongo irindwi n'ibiri ubundi munyuranye ku murongo alo alo alo ndabumva tuvugana nande muherereye he niyo ngabo alegisi imwaro nyabihanga niyo ngabo alegisi imwaro inyabihanga aho inyabihanga ni sawa ni buke buke hmm, habutse kigashaha ikibuze ni bukene buturembere gira rero ushikirije rero icyo nashikiriza makuru yankoze ko nubura amatari yase yuko ibica nk'ibiriya ngo bija bukindire kandi agaca anavuga yuko ngo ibintu by'imigwato abirwanyije buri amatari w'imwara oya amakuru numvise nyabura amatari kimwe gusa sinamenye uwo ari we zanguye mu matwi ndiko numviriza amakuru rero none ko yarwanyije by'imigwato uwo avuga ati umurima we awurekeyere ashomereye agende amugurane mu maze amurihe nawe yejeje agurishije mm. ubu hajya ajya amarayo yatanga mm. yoyamuha aho ni mu ntara ya kirundo rero buri amatari yafashe igihe umuntu iyo ashomereye yikora ku byiwe mm. rero ntareke kubyivanga nk'uko nk'uko mpamda ndabivuga hano igihe ushomera akajya kumugurana ngafite umurima wese nzoca ndaguhangurishije ntayo yomuha rero urumva ibyo ntabireke mm. kandi avuze ngo ibintu ingufu tuzabukindire none abandi bahora amatara bose baca bakora nk'uko nyine byose ari ibyo bihaga bikagenda gutya wowe uti rero no mu kirundo hariho ibyinjira n'ibisohoka n'ibisohoke cyane rwose cyazana naho rero nareke ukeneye gusoma aho atanya hariya agenda asume areke kugirira kuko n'abandi bose bose bamufatira ko batabifatiye mm-hmm. ibigizi reka kumbure ngira ngo abamukurira ah, mu by'intwaro bari ko barakurikirana ibyo muri ko murashikiriza ngira ngo harashobora gufatwa izindi ngingo inyuma ya Alex nyabihangi mwaro twakirundi munywanyi ku murongo alo mahoro neza mvugana nandi muherereye ni wa munywanyi wo mu ruyiki ahimungwe wo bitaje ndiho kubgayo eh ndiho kubgayo nde juste juste ndiho kubgayo eh, muri iki ego ikiganiro nigira icushikirije ego kanini nyake nagomba mvuge ku makuru nagiye ndumva na cyane cyane kuri uwo buramotari wo ngaho mu kirundo cyo kubganje no kurinda mushigikiye burya mhm. nukuri burya ibintu vy'imigwazo biri mu bintu bitera inzara mu gihugu nukuri mm iyo ugurishije igitoke kitaragera gukomera baje kugica n'ukuri usanga ugira akabonge katagira uko kangana ariko inoti uba wazingiye mu mufuko ziriya noti ntizibarizo <laughs> uba ari umugwazo nyine uba ari umugwazo nyine nyamenya vuba ni ukuri baba baguhereje amahera adafatika n'ukuri ibyo bintu nibarabe n'ukuri ahubwo ibintu byo kuvuga ngo uzi no kuri babikureho nibyo usanga ko biratuma ibiciro usanga byarenze n'igipimo ariko bati umugwazo uva ku nzara mu gihugu hari ubukene yego ibyo ndabyumva no kuri natwe bwe ngaha turi mu bukene butagira uko bungana mugabo jire nkagiye urabye undabye n'ukuri ndabufise umugabo vurema nta biharage ntugurisha cyangwa igitoki ngo ndakigurishirize hejuru ni ukuri n'abandi ni ukuri ntibaze barihangana kabisa yego mhm. kabisa hanyuma no kuri igenda ndashima radiyesi umunyonyi agatelefone gacika mwangira isaha zibiri n'iminota mirongo irindwi n'itandatu ikiganiro n'igira icyo ushikirije ubundi munyonyi ku murongo hano mwiriwe neza mvuga n'unande muhagaze hehe muri bande muhagaze he ikigamba ikigamba mu ntara ya canguzo eh. mwitwa bande mwitwa bande mwitwa bande akazina kanyu sindiko ndabumva mbwira ngo ikigamba rezo ntimeze neza ibirere byaba byifashe nabi reka twakirune umunywanyi ku murongo hano mwiriwe neza wigize kure akaradiyo kanyu yego mwe mvugana nande muhagaze he e, niyongere jean bosco ibubanza niyongere jean bosco ibubanza matunge ku mpanda ku mpanda amakuru bavuga ko yerekeye buri y'injya zorenga imbebe z'intara yiwe yego ni buri wo mu kirundo twe nk'ayo iwacu ubanza tuvamo tubona haza ibiduga bipakira amavuta bigapakira imiceri biduganiye ruguru none <laughs> natwe tuzi ibihe byose bigorana muti rero hokorwa iki nuko twaza udafise nk'iyo mu kirundo barafise ibyo dukeneye no bakaza babituzaniye ntabwo kabaye ibyo bafise twese ni magereranire hmm. we muti urubanza urudandazwa kubandanya eh, hakaba guhanahana ibidandazwa umugwazo nawe umugwazo ni ikintu gigoye cyane umwanya umumengo urakenewe undi mwanya ukarumenga ntukenewe hmm. kuko nk'ubugombye kurara ubuso ufite igitoki kitarakomera ntiwokijya mhm. mugabo uciye uraba umubanyi ati jewe igitoki kimaze ibihumbi bitanu mpa bitatu ndariko abana akayaguha nta kosa rero ryarimo mugabo kubera bica bigaruka mu nyuma ugasanga undi muntu yongeye gucikora ko kabiri mhm. niho bica bitera ingorane mhm. yego tugushimire rero ku cyo ushikirije ku bijyanye n'iyo nkuru eh, bijyanye eh, no guhanahana ibidandazwa byoba byiza tubihanahanya kuko twese hari ibyo uba ufise n'ibyo utaba ufise uba ukenera mu yindi ntara mhm. yego murakoze murakoze cyane yego chibare cyacu imba mwibahari nini ubundi munywanyi ku murongo alo alo nguriwe neza nguriwe cyane muri bande muhagaze he nitwa ndayizeye jean mu bwoko ndayizeye jean marie hehe ndayizeye jean marie agatelefone k'ubundi kamaze n'amasegonda atanu ikiganiro ni igira icyo ushikirije turi ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu uwundi munyuranye ku murongo alo alo mwiriwe neza ndabahaye mwiriwe mvugana nande ahagaze he yitwa ndayishimiye radisilas ndayishimiye radisilas muri he mutwakure muri ibujumbura kumukaza bujumbura ngahe muri mutimbuzi rubirizi mu ntara ya bujumbura mu rubirizi muri komine mutimbuzi gira icyo ushikirije yego mhm. hano tubanza gushimira icyubahiro umukuru w'igihugu ku ntumbero imikoranire yatanze aravuga ko abashikiranganji bose badasubira kubona nayo ko intara zose ni ukuri byaragenze neza cyane kandi bashima ukuntu abashikiranganji bakiriye mu gihugu mhm. kandi bagiye barishyura ku bibazo bagiye barabaza mhm. kandi baratanga umuti neza cyane rwose mm. hama icyo twagomba dusabe mhm. mu bisanzwe hariho ibibazo bimwe bimwe byagiye biradusoba nk'ikibazo cy'amadosiye mu butungane nk'uko hari umunyagihugu yavuze ko abanyagihugu dufite kwigisha amategeko umuntu by'ukuri eh, amategeko yakashyira mu kirundi cyangwa abanyagihugu tukamenya ati iki kintu umuntu akirenze iri tegeko iri n'iri n'iri uh-huh. tukibutswa icyo amategeko avuga nabyo ntibyofasha mm. bakarondera abantu baza barabifashamo mm-hmm. hama hariho ikibazo cy'uko bamwe bamwe batagomba gukurikiza intumbero ya n'icyubahiro umukuru w'igihugu nk'abacamanza usanga umuntu ibintu byo gufunga kwa gatanu bamwe basigaye babikora mhm. kandi umushikiranganzi w'intwaro iyo hagati mu gihugu nawe yari yavuze ko ibyo bintu ari amakosa mhm. kandi tugashima yuko ibi iyo hageze ko babyishyura by'ukuri ubu basigaye no ku matelefoni baratanga inyinshi ugasanga barabagize ubijejwe iki kintu kimeze uku n'uku mhm. ibyo nabyo tukaba ari byo kuko turashima tugasaba by'ukuri yuko n'abakurikiza ingingo bamwe bamwe sinzi ko harimo atabasoba haba mu bapolisi mu gufata abantu nabone bokongera akaba kwigishwa kugira umuntu akoze amakosa ntakore amakosa ngo ni ari mu rwego mhm. umuntu akoze amakosa ari mu rwego afashe umuntu atakurikiza amategeko akaba ari wabihanirwa ibyo turabisabanye n'icyubahiro y'uko ibyo byabafasha kugira abakurikiza amategeko nabo abagejwe mu butungane bamenye ko ikiba gikoze ntamwe ku gatwe mm. ntaza kuvuga ati ubugufi utamusumye mhm. hama hari ikindi kibazo dufite ku mushikiranganji w'imigenderanire mu mhm. busanzwe tuwe nka mu rwego rw'abadandaza tujya imbibe kenshi dukorera muri icyo gihugu cya tanzania Mhm. uzana ibidandazwa mhm. turafite ikibazo by'ukuri aho muri tanzaniya turasabye n'abamenyeshamakuru ko mwadufashamwo kugira tuze turavuga ingorane zidushyikira mu gihugu cya tanzaniya kuko by'ukuri mhm. aha mu burundi abanyamahanga by'ukuri barubahirizwa kandi nta munyamahanga ageze ngaha mu burundi yibwa utuntu twiwe ariko twebwe by'ukuri tanzania turasi ufite ikibazo cyane rwose uragenda ukagura ibidandazwa byawe mhm. ugasanga uribwe bagenda mhm. kwitura inzego z'igipolisi z'igipolisi zikakumviriza ariko ugaca usanga uwakwibwe mu kanya gatoya baramurekeye kandi nawe mutunganirijwe mhm. kandi amukwinjira winjiye ufite ibyangombwa winjiye warishe n'icyo ugiye gukora tugasaba ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu icyo kibazo by'ukuri kivugana na nyine icubahiro samiya sururu atwara tanzania ko barundi by'ukuri turahohoterwa cyane rwose hmm. ibyo ntawo biduha kuko na buramatari w'intara ya makamba yaranabivuze ko bakunda kumuhereza abarundi usanga baciye muri icyo gihugu bakanyanganwa ukwabo kandi kenshi n'abakorera ubusa icyo kibazo kirahari cyane rwose hmm. kandi ngaho ikigoma nibaza ko hanabaye n'inama aho urongoye kigoma n'urongoye intara y'amakamba bagerageje baravugana mhm. kuko ibyo tubivuga tutaduha kuko hariho n'umukomiseri ngaho ahari atwara amakamba mhm. arabizi ko by'ukuri ako karenganyo kenshi gakunda kuba gahari mhm. wa kane ko hariho abarundi boba binjira muri tanzania badakurikije amategeko abo nabo buhanwa ku gatwe kabo mu bwabo abakurikije amategeko by'ukuri Mhm. kukubahirizwa ndiyabe gutotezwa mu gihugu natwe tugeze tubahiriza ndibafatira mu kivu Tanzania bungiye ngaho mu gihugu byo barubahiriza rero ico kibazo jewe vraiment nka jewe mu bisanzwe ndi tanzwe tufite na koperative ndongoye yobiheraniwe amafaranga umfite impapuro ashika miliyoni mirongo ine bibwe mm-hmm. n'abantu kandi ndafite ibyemezo reka tugushimire rero bose bari mw'icyo gihugu cya tanzania kandi abo naranabashikirije n'inzego z'umutekano gusa naho mpamagara n'uburenganzira ikizoma ambasaderi ndamubwira ati twagize ikibazo urambara ati nabyewe ibyo bibazo byarandengeye eh, ubundi eh, icyo eh. kibazo zema twosaba n'ukuri kigeze ku rwego rukomeye kuko hariho umuhisi atwara tanzania ntabwo turagihari ni ukuri twarubahirizwa twaribwa ariko mugabo haragira ahaho natwe dusubizwa ibyacu reka tugushimire reka reka tugushimire icyo kibazo cyoshyikirizwa kikaba nyamukuru boba bakoze by'ukuri reka tugushimire rero eh, nawe ushyiremo ingufu ejo aho bukera witure ibiro by'umukuru w'igihugu kuri iyo dosiye ikindi nacyo twagomba tubasabe ni uko muri ibi biganiro muza muratunganya hari igihe bishobora kuba amasaha abandi batagumaniza ko mwegerageza kuri radiyo y'isanganiro kuko ibi iyo abanyagihugu bari baravuga ibibazo bibabakiye kuko hari igihe umuntu ataronka umwanya wo kubaza abanyamitubahiro ugasanga ntandi masaha y'ikiganiro mukongera mukagicika ko bigasaba yuko bumva ibyiyumviro tuba twashikirije kuko nabyo birafasha mu iterambere ry'igihugu kuko bakabona ibyo abanyagihugu tubona n'ibyo tuba turiko turasaba kuko iyi eh. leta yacu iratunga urugaburana kandi turashimiye n'icyubahiro kandi ntawe utonga kuko ibintu adukorera n'ibintu byiza cyane rwose murakoze eh, reka tubashimire rero ku buryo mushikirije ejo aho bukera mu iture n'ibiro by'umukuru w'igihugu bibafashe undi munyuranye ku murongo alo alo we alo mvugana hmm, nande muhereye <laughs> ferdinand agarutse ntiwagarutse ibya gatatu unoze na banki imfura reka mbandanye ntacyo yego ferdinand usongore usongore kugira abandi baronke umurongo yego hanyuma ikinya cy'indwara mhm. mhm. ya korera yateye mu gisagara cya bujumba mu bimwe bimwe hari igihe usanga mu makaratiye amwe amwe amazi abuze ugasanga aciye umunsi wose notabare zidezo yuko ikwiye kugerageza urabona nibaza ko ubutunzi bwifashe neza kubera yinjiye no mu by'ukudaraza igitoro nibaza ko icyo amazi yoba yabanje kubikemura mhm. rero nigerageze ibyo yatanga amazi amazi rero kuzarakama mhm. kubera abantu niho boza baragerageza n'itegeko ryo gusubiza k'ubudobo imbere y'aho bakorera bakaza umuntu yinjiye akaza akaba kwa kundi byahora mhm. bogerageza nabyo bakabigira abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura ntabwo mhm. icyo nosozerera ko naco eh, ico cabura amatari wo mu kirundo yewe ni ukuri jewe byari igihe numviriza umuntu nkegwa n'agatwengo mugabo arantunga n'icyumviro cy'iwiwe mhm. nibaza ko bajejwe iby'igihugu n'abadashobora kumukundira ko bafata ingingo mu ntara arongoye ibyo na perezida nabyo bamukundira ibyo mhm. twebwe twokwanka umwimbu ujya bukanze igihugu natwe mu gihe tuba tudakwije mugabo mu gihe dukwijije mhm. twosagurira ko n'abandi mbega intara ya kirundo umwaka iteramo ikiza ko bagerageje bagatanga imfashanyo mu zindi ntara bakazitanga mbega iyo ngingo yaba yari hari ku ntara ku ntara hose akavuga ati nta kimwe kiri kiriho icyo gihe yari guca aronka ibyo yogaburira abanyakirundo mm. ahubwo iyo kirundo nimba yari yabonekeye gace igihugu nimba yarabonetsemo ibintu ntibabitange ntibibe magenda ariko ngo bice mu kinwa mm-hmm. bice mu nzira z'amategeko nimba kirundo ivuga ati mu ntara ya bujumbura uno munsi turabona yuko twubashira ibintu bakagura bakaba baranguza bakaza kurangurirayo mm-hmm. mugabo natwe tutiyibagiye mm. ibyo nta ngorane mugabo nta kuvuga ngo baramutse mbwiwe n'ingingo nziza nta muntu yokwigera anayishima na gabye nk'iyo nayo noshima mm. kubera buriya uyu munsi birabashobora kuba bibonetse mu kirundo hama ejo bikaboneka mu ntara ya gitega cyangwa iya hehe mhm. hama buri amatara nawe gitega akavuga ati nanjye ntibiva ngaha mhm. kubera iki oya twese twese igihugu turagisangiye mm. turagisangiye igihugu kandi umwimbu nimba jewe noba ngiye kuja gusumira igitega mhm. ndi umurundi none umunyamahanga rero ndakwasumira mugenzi we abihaye mm. ariko tugwize umwimbo ariko mm. afata ingingo arabe ntibigabuke imbibe cyangwa ngo bice mu kintu wabi ibi bihari bitanga amatagisi mm. nta kindi ibyo nibyo bikwiye kabisa nibyo bikwiye yuko bagerageza bakagira reka kumbure kuri cyo mushikirije rero ah, abamukururira bariko baravyumviriza ahanze kwa gatanu windwiza aba banwanyi bose twa ubu bato barageze barusiginomwe ku radisangane ku ratabo turakene ko tuzatubavugana kandi nshimira umukenyezi canke umwigemero yanda bukuru mwisare eh, no vuga yuko n'abakenyezi bakwiye nabigeme kuza baradufasha nabo kuza bashikiriza ivyumviro ntangorane nibaza ko ata nta muntu azokurikiranwa ngo ngo ashikirize ivyumviro icyumviro kiba cyubaka hmm. e, mu gihe afite icyumviro umupfaso natawe yifatiye mu gahanga bene hmm. inzobere muri ibyo jewe cyane rwose namaze imyaka myinshi ibyo sinoweza ngo ndabizira ntego ferdinand tuguma dutera akama abakenyezi ngo bubahuke bashikirize ibyiyumviro byabo ferdina yaragarutse ku murongo ubwira gatatu reka mu buryo bw'ibyuma banyeretse ko hari undi munyanya ari ku murongo alo amahoro amahoro neza radisilas ariko hapfa mumbabarire radisilas mm, agarutse ku murongo ikaze nirwanyu radisilas eh, ah, ama yego twagomba dutanga umuco mu nsanganyamagambo twavuga ko ibiciro byabaye akananira abahinga ah, bari kwa ngomba kuvuga ibiciro mm. we usanzwe uri umudandaza ku kibazo cy'ibiciro abanyagihugu baguma bavuga ngo ibiciro biri hejuru birazimbye cyane rwose njye nagomba nti ikintu cy'ibiciro by'ukuri ntaha mu burundi honyine mhm. mbere ngaha mu burundi nagomba ndababwire yuko ngende mu bantu kenshi tuzana twara tuzana imyumbati ibyo bita ubududu ariko ibyo mu burundi nagomba nakubwire ko ari ahantu hambere nk'uyu mwaka habonetse imyumbati cyane rwose mhm. ariko abarundi baragwirira disiranse reba eh, nicyo bituma ndiko ndabikubwira ibintu by'ibiciro by'ukuri ibiciro cyaha gusa iyo abantu bari ngaha i burundi bibaza ngo ibiciro ngaha birazinze mugabo nakubitiye muri tanzania naje muri uganda naje muri muri congo aho hose by'ukuri ibiciro biri hejuru cyane rwose mhm. nicyo gituma je icyo nubwira abarundi abarundi bamenye ko tuguma tugwira mhm. ikibazo ni uko twokwindura umwimbu hajyanye n'icyubahiro bavuga ngo ntagabanye amakori agabanye amakori naho yogabanya amakori nta kintu cyohinduka hmm, ariko bibiri na cumi n'indwi kuri petero nkuru nziza byaragize ikimatsi bagabanije amakori suko ibintu byohinduka ariko icyo njye ntusaba mhm. nyamicubahiro yodufashamo mhm. mu bisanzwe umurimyi ntibamuha iteka hmm. umurimyi ageze yuko nimba bavuze yuko umurimyi yimbuye ibiharage kuko nk'ibiharage byo ngaha mu burundi by'ukuri byo namangenda bya uganda bya kenya barabikunda cyane rwose mhm. ahubwo gusa umurundi nawe baca bamugurira ku mahera menshi mhm. ibyo biharage uwo muntu yarimye ibiharage hari igihe nawe aba akeneye umuceri urumva agurishije amahera menshi bica bisaba yuko uwo muntu nawe aca agurisha afite rero icyo mhm. ntusabanye n'icyubahiro ni uko abantu bafite umwenda ukenewe mu bindi bihugu boreka ukagenda ukabiha amakori hamagatahongera hakaza umwimbu natwe tutaba dufite mhm. kuko je ndazi nko muri Tanzania muri Tanzania usanga nabo hari ibyo badafite ariko bimwe bagaca babireka bikagenda hanyuma ibyo badafite nabyo bagaca babizana mhm. icyo ni ukuri wogikora uku byosaba ko n'abarimyi kwihutira kurima kuko nimba ngaha mu burundu hari itomati mu rwanda atazihari baca bajyana izo bagaca bajyana ibirayi mhm. nimba ngaho hari ibiharage muri tanzania naho akaba atabyo bigaca bijya muri tanzania bigaca bigira kuko naho babizibira bitegerezwa kugenda magendo kandi bigaca bigenda bitarisha ikori ugaca usanga n'ubundi turiko turahomba mm. radisirase bikagenda mugabo bikariha amakori mhm. utarisha amakori akaba ari mu batambaye agacanwa regiriyerema mm. ibyo nibyo twosaba by'ukuri kandi abo babasa abarimyi batari kuko nta kuntu umurimyi yoheza kurima ugakumubwira ngo umwimba ucuza ibira kandi nawe yagiye gusohora isuka hari umuntu yibereye ibijumbura atarimye byashobora ko uwo murimyi nawe ahebwa itewe nawe yogurisha amahera menshi kuko nawe aba yarakoze hmm. ego radisirasi duhishije umukuru w'igihugu cy'uburundi no munsi nibaramutswa umuryango wa afurika y'ubuseruko ngira ngo azovugana n'abajejwe ubuhinga mu by'ubudandaji muri bimwe by'isoko rusange kugira ngo ibiciro ibidandazwa bishobore kuzunguruka mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko undi munyuranye ku murongo waro Allo? Allo? We. neza mvugana nandi muhagaze he? Ah, mvugana butoyi Toma. Butoyi Toma muri hehe? Ah ndi muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Toma. We. Gira cyushikirije rero. Ego umumenyesha makuru. Mm. Ego no ijambo numvise mu makuru mu ndwi hagati. Mhm. Rivuga yuko noneho Eh, ujya mwavomye utakigiye kuba ikibazo noneho eh, mbere y'uko eh, hagiye no kuba no kurondera inoze irindi hinguriro ngaho igitega n'iyi ni ifumbire yo hanze igiye kuza umushinga yarabivuze yego cyane yuko n'abadandaza bari kureba kurondera ifumbire yo hanze bakayizana ibyo <coughs> byatunezereje cyane bituma twizera yuko ifumbire noneho abahora bidoga batazasubira kwidoga hmm. eh, nabijya bw'uko n'isi ari ukurinda kurya umuntu arahendahenda umuntu adahendahenza atacyumvamo mhm. rero iryo kabisa nibyo nagomba kugira icyo nebuze ko burya ry'amakuru yatunezereje cyane kabisa noneho icyo bakiza ni uko abo badonzi bo hanze nabijya bw'uko barimo barafata bene gihugu yuko bishoboka bubaca inkoni ngufi ku bintu bijyanye n'amatori n'amatagisi mhm. eh, hamara gutyo kugira ngo nyine ababishoboye batuzane ifumbire hafi kweri leta yabigize neza mhm. eh. reka tugushimire tuma eh. niboneye umugoroba mwiza ndabona hamwe imiramire kuri radiyo isanganiro mhm. isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu muri sitidiyo za radiyo isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije uni munywanyi ku murongo wa ru mhm. muri bande mutwakwe muri he eh, turi muri komine kinyinya ku mutumba w'ivomo intara ya ruyigi yego mhm. duga ku ijambo eh, akazina nako nitwa ntakarutimana tade umuhumure umuhumure ntakarutimana tade yego eee eh. mhm. nagomba nanjye mm. nshyikirijwe kuri iryo jambo umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu yavugiye hari igitaka aha ukuri iryo jambo riraryoshye mm. yaba mugabo bo bajya ba aha bakaza mu mitumba yose bakatubwira bakadusomera amategeko aha wa mbere yavuze ati kirazira abawopegi bagenda babigishe ko kigira gufunga umunsi ku munsi wa gatanu umuntu umenya niho bafitiye urudandazwa ubwo ndiri kurabarenganya oya si mbeshya n'imyaka mbese si yo kubeshya hari bagiye kuza bakadusomera amategeko hamwe umuntu yitaba azi amategeko amufata nayo akamufata mu busho bwinshi abugiyeyo usanga bagiye nko mu rugi baca babarekura baba hmm. basanze atacyo bagirizwa hmm. ni iyo twasabye yuko ujya mu kiranganzi wa mbere kajya mm. kamo yateye yuko kabisa ugakurikiza abaje badusigurira amategeko abarundi tumenye icyo tugendera ko n'ayandi n'ukuri igihugu cyose ni nyabagendwa murakoze ngaho ku isanganiro tubashimira cyane tadeyo eh, nawe urakunze kubona wakuye bw'izishikirije ubundi munyuranye ku murongo wa alo yego hmm, tuvugana nande mutwa kuri muri hehe nitwa nta karutimana jambye ndi muri komine giharo giharo yego aha giharo ni impore eh, ni impore kweri turashima eh inagomba gushikiriza kucereke inzoga kucereke ku nzoga za buraruzi mhm twe kweri iwacu zabaye akayobera bahinga ntizibashikira yadushikira mbwa niyo zidushikire tuzinywa ku buzimbe yego mm. iyo baziranywe igiharo tuzima ku noti ya bibiri inoti ya bibiri ni ukuvuga icupa ry'ikiyeri eh, pirimusi pirimusi eh, mugabo aziramuye kunya abantu muri ntunga kayove tuzima kuri bibiri n'atanu mwumva cyo twosaba leta twosaba leta yuko yoraba igiciro nyezina yoshingira ko tukazinywa zoroshye yego mhm. nicyo twoshima murafise ba musitanteri murafise buri amatari ngaho mu rutana nibo bataza kubahiriza ibiciro n'umunywanyi hariya igiharo mu rutana ariko yidoga kwa gacupa ka pirimusi kaduze umurengera uwundi munywanyi ku murongo wa baro mwiriwe neza mahoro mahoro muri ko muravugana na niko yahaga uko mu cyumba muri komine buhinyuze niko yahaga ibuhinyuze niko bayahaga ngira icyo ushikirije yego hano icyo nashaka gushyikiriza yego me ni ku bijyanye na ibyo bintu by'ifumbire kabisa ko uwo w'uburimyi n'ubworozi yavuze ati akavu ntibakazane ku bwinshi mhm. aho kabisa umuntu arashima rwose numva kumbe by'uko hari nk'agahembwe mm. kuko hari ntibabuzane ku bwinshi hama ikindi nacyo kuri ibyo byo mu buramatari nk'umuntu uzenya mu kirundo ah, ah, mu bisanzwe mu burundi turafise inzara ariko si twe dufise inzara gusumba abandi mm. hama jembe numenga babonye yuko ibivyimburwa bitosohoka ngo bisohoke igihugu mm. niho hoba hafatwa ingingo bakaraba ku mipaka mhm. mugo byimburwa bivuye n'umuyinga bikaza bujumbura bikaza mu kirundo bikaza n'igitega zene mvumenga nta ngorane n'imwe kubera mm. natwe ni n'umuyinga turatunzwe n'ibiva mu za gitega n'ibiva mu rumonga amavuta tugiye mu rumonga mm. amabati yose inzu akorerwa mugo niyo dusakaza ndabumva nk'ubu nabo bose bavuga ati natwe amabati ntituzana cyangwa natwe tukavuga ati imfunguka zacu ntizisubira kuba kuba hanamu n'umugumi wanyu urumva nta terambere ry'abavura riboneka mu gihugu mm. guhanahana mu gihugu hagati ni byiza mugabo birinde kuzabura imbibe gusa ko byohoka hanze y'igihugu mm. yego niko niyo nererano demba nari byise kabisa murakoze cyane kuri ibyo mushikirije ku ngingo ya buramatari ntarakirundo ngira ngo abategetsi bo hejuru bariko baravyumva bariko barumva ibyo mushikiriza kumbure ejo canke igihe ejo barasohora iyindi ngingo yotuma kuko eh, umwimbu ukingirwa mu bita protectionisme mu gifaransa isazi 2051 ikiganiro nigirije ushikirije undi munywanyi ku murongo halo abana bawe burundu mu miti itandukanye kurinda ko umunywanyi k'umurunga nzu yakorotse halo halo muri bande Emmanuel mu cyitobe cya rugombo mu cy'ibitoki cya rugombo Emmanuel Emmanuel mushaka kugira icyo mushikirije yego kugira icyo dushikirije ku makuru ajyanye nawe muburamatari w'intara ya kirundo aho yafashe ingingo y'uko ibidandazwa cyangwa se ibyimburwa bidashobora kuja mu zindi ntara ubwo ni muri ko murengera karindwi oya amakuru yaravuzwe kandi yaraciye ngaha ku iradiyo iwanyu eh. <laughs> yewe ndabona ko bari bakwiye kureka eh, imyimbu mu burundi intara iyo ari yo yose ikajya gusumira mu yindi ntara y'ingenzi yayo eh, muti rero mu cy'ibitoke hari imyumbati ntiduge mu kirundo mu kirundo hari umuceri ntumanuke mu cy'ibitoke na cyane cyane eh, hama urabona ko nk'ubu urabyo nkino mu cy'ibitoke ibintu bitugize ubu mu minsi yeze ibigori byari bizinze cyane ifu y'ibigori ariko ubu turi ko tugira ibigori bavuga ko abadandaza batubwira ko biba muri zambia urumva rero hamwe bapfunze ngo intara ngo ntihahire iyindi ntara urumva ko bigoye cyane mm. byasaba kabisa intara ihahire iyindi urumva ko n'igihugu cyahahiye ikindi cyiza mm. cyane yego mm. reka tubashimire rero kuri icyo cyimviro ucanye mushikirije ku ngingo ya buramatari yo gukingira umwimbu wo mu ntara ikiganiro n'igihe ushikirije umunywanyi ku murongo alo nkuriwe neza nkiriwe ndayize ezekiyeri ku ntega mhm, ezekiyeri ku ntega ku ntega n'amahoro kuko n'amahoro kwita akavura karagwa hiyo ku ntega e, n'ubu kajya kagwe gusa gaciye kagenda gusa karagwa nta ngorane mm, mwembi bifashe neza yego wifashe neza najya mvuge ko buramatari w'iwacu wa kirundo eh. ndayoreka kubera intara burya intara iri mu burundi ni intara ya kirundo twe ino nta n'amahinguriro dufite mhm. ate turakoresha ibivuye mu zindi ntara mm. muti rero hamwe hamwe abandi babura amatara bagize nk'uko yagize eh, aho hari icyo cyagipfa yabaganye konone kazi none nk'amabati tubamwo ino nta hinguriro dufite ry'amabati ngaha mu kirundo aho mu kirundo nta mavuta nta mavuta muhingura nta mavuta duhingura nk'amamesa ino ntayo bahingura bareke eh. rero bigende bihingane kubera natwe nitutaronka tuzoza guhahirayo hmm. bazobarekana burya abantu aho ngaha mu burundi dukwiye nyine umwimba ubonetse hamwe nko mhm. mu imwe isabikanya n'iyindi nareke mhm. rero iyo ngingo siyo kabiri reka mm. rero tugushimire munywanyi wa nyuma k'umurongo isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itanu alo alo mwiriwe neza mwiriwe neza ni amahoro ni amahoro tuvugana nande muherereye ni duhe imana mu gatumba Jerome Mugatumba alo yego hanyuma icyo nagenda gushyikiriza turafite ibitaro bishyashya ngaho mu gatumba ku bya kabiri hmm. ariko ibyo bitaro birabuze umuyaga nkuba kubera amatara kabisa ibitaro ntibigira umuyaga nkuba eee eh, harabuze umuyaga nkuba ugiye kuyivurizaho ibitaro bya leta cyangwa ni iby'uwigenga ni ibya leta urumva rero ugiye kwivuriza bisaba yuko emwe ufite n'iburi biri hari ijoro ufite nk'itoroshi kuko udafite itoroshi kabisa emwe eh, ntihabona kubi hmm. eh, ahantu urumva harakenye imiyaga nkuba kabisa mwarituye abajeje intwaro babwiye gute ashe sinzi ko baba barabituye ntabwo iyo abanyagihugu bato bato kubera tujya kuhivuriza urumva ko tubona gusa ko tuyendaga nk'ubuhari hmm. yego abajeje intwaro rero bategeza kuba arimo baja kuraba rigidezo kugira ngo uh, eh, ishireho umuyaga nkuba yego mm. reka rero tugushimire munywanyi wa nyuma yari ari ku murongo ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itandatu shimire mwebwe mwese mwakuye sabe imbabazi ku badashoboye kuronka imirongo shimire kandi na anselme irambona yari ari muhabwa ibyuma ariko aramfasha kugira ashobore kuvuga mu nyumve ikiganiro gicushikirije cyari kiremeshejwe na jewe Evariste nzikobanya nka murarahajyana gicushikirije ngiricyo shikirije ibyo navyo nibiki ego gicushikirije ku makuru yaciye kuri radio isanganiro mu kiganiro gicushikirije radio isanganiro ihakaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gicushikirije gicushikirije